رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ecmaîn ba'd. Deməli, 7 e, vacib məsələni götürdük və bu məsələlər, vacib məsələlər Allah Taala'nın hər bir əmrinə qarşı, yəni mükəlləfin, mükəlləfin üzərində düşən vacib məsələlər idi. Deməli, Allah Taala hər bir əmrinə qarşı birinci məsələ nə idi? Kim sayar? Birinci, Allahın əmrini bilmək. Allahın əmrini etmək bilmək. Və o əmri biləndən sonra ikinci nə gəlir? Allahın əmrini sevmək. Üçüncü, üçüncü, yəni əzm etmək, qəti qərar vermək, onu yerinə yetirmək. Dördüncü, əməl etmək. Əməl etmək. Beşinci, ixlas və sünnəyə uyğun əməl etmək. Altıncı, qorumaq. Qorumaq nədən qorumaq? Pozan, onu pozan şeylərdən qorumaq. Və yedinci isə haqq üzərində sabit olmaq və pis olmaqdan qorxmaq. Deməli, bu vacib məsələlər hər bir əmrə qarşı olan məsələlərdir. Birincisi, Allah Teala'nın əmrini bilmək. Yəni, bilmək deyildiyi zaman ə, e, ümumi şəkildə yox, icmalı şəkildə yox, yəni təfsilatı ilə bilmək. Çünki bir çox insanlar bilirlər ki, tövhid haqdır, şirk batildir. E, və görürsən ki, təfsilatın bilmədiklərinə görə tövhidə zid əməllərə yol verir və şirkə düşürlər. Və yaxud da bilirlər ki, deyir, faiz haramdır, alış-veriş edir, amma deyir, soruşmur. Faizin haram olduğunu bilir, alış-veriş edir, amma soruşmur. Çünki alış-verişdə nə ola bilər? Faizə düşə bilər insan. Və buna görə soruşmadığını, öyrənmədiyinə görə ə, e, insan problemlərə düşür. Ə, e, və ona görə vacibdir ki, insan hər hansı bir əmirdə, yəni onu ümumi həddində dayanmamalı, onun təfsilatını öyrənməyə çalışmalıdır. Yəni, ümumi həddə dayanma və bu cür təhlükəlidir. Ə, e, və qısaca olaraq sonra gəlir, yəni insan bunu biləndən sonra ə, Allahın əmrini sevməlidir yəni hər hansı bir əmri yerinə yetirdiyi zaman e, onu ikrah hissi ilə xoşlamayaraq yox, sevərək yerinə yetirməlidir. E, və Allahın əmrini sevməmək əməllərin batil olmasına gətirib çıxardır. E, və həmçinin e, küfrə düşə bilər insanın sayəsində. Çünki Allah Teala buyurur: "Zalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'maluhum." Yəni bu ona görədir ki, onlar Allahın nazil etdiyini xoşlamadılar xoşlamadılar və Allah təala onların əməllərini başa çıxartdı. Və insan bilməsi kifayət deyil. Yəni, bilməklə yanaşı nə etməlidir? Sevməlidir. Çünki e, qeyd olundu ki, yahudilər və xristianlar bilirdilər ki, yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in haqq olduğunu və ona nazil olanın haqq olduğunu bilirdilər. Və e, niyə, yəni, problem nə idi? Xoşlamadılar. Həsəd apardılar. Paxıllıq etdilər və ona görə də onlar öz küfürlərini qaldılar və küfürlərindən çıxmadılar. Və həm ki, hətta Qureyş belə, yəni ə, e, müşriklər belə, Məkkə müşrikləri belə Peyğəmbər s.ə.v-in və ona nazil olanın yəni, haqq olduğunu bilirlər. Ə, e, necə ki, dəlillərdən də Misvar ibn Məxram radiyallahu anhu sahabə idi. Ə, e, dayısı Abu Cəhlə deyir ki, siz ə, onu hər hansı bir işdə ittiham elədinizmi? Yəni, o sözü deməzdən əvvəl, la iləhə illallahla ortaya çıxmazdan əvvəl, yəni bir şeydə onu ittiham etdinizmi? E, deyir ki, qardaşım oğlu, e, yəni o hələ cavan ikən aramızda əmin olaraq tanınırdı. Yəni, biz heç ondan yalan görmədik e, və o yaşlaşandan sonra, e, saqqalına və yaxud da saçına dən düşəndən sonra Allaha qarşı yalan danışarmı? Yəni, o da özü də bilirdi ki, yəni, e, yalan danışmır. Yəni problem nədir? Deyir ki, bizlə Libənon hər şimdi ötüşürdük. Yəni onlar, yəni insanlara su verir, biz də su veririk. Onlar yedizdirir, yedizdirir biz də yedizdirirdik və onlar himayəyə götürür, biz də himayəyə götürürdük. E, və nə vaxt ki, onlar dedilər ki, bizdən peyğəmbər çıxdı və dedi ki, biz buna nə vaxt çıxacağıq? Yəni mümkün deyil. Yəni ona görə özlərinə çıxmadığına görə həsəd apardılar. Və həmçinin e, Umeyyə ibn Əbi Sad Səqif qəbiləsindən idi. O da günbəgün Peyğəmbər s.ə.v Peyğəmbərin gəlişini gözləyirdi və biləndə ki, artıq o haqq Peyğəmbər çıxıb, lakin öz qəbiləsindən deyil və dedi ki, mən səqifdə olmayan Peyğəmbərə iman gətirmələm. Yəni, bu da onu bildirir ki, yəni, insanın bilməsi kifayət deyil. Yəni, bunlar bilirdilər. Bilmələri fayda vermədi. Niyə görə? Sevmədiklərinə görə. Ona görə insan birinci Allah Taala'nın əmrini bilməli, sonra Allahın əmrini etməlidir, sevməlidir. Və sevəndən sonra üçüncü mərtəbə gəlir. Çünki Muhammed Abdullah Rahmanullah bunları yəni, çox gözəl tərtiblə gətirib, yəni bir-birini tələb edən e, gözəl tərtiblə gətirib. Və üçüncü gəlir bundan sonra əzm eləmək. İnsan biləndən sonra, sevəndən sonra yəni, əzm eləməli. Yəni, bir çox insanlar deyir, Allahın əmrini bilir və Allahın əmrini sevir, lakin onu yerinə yetirməyə qətiyyətlə yanaşmır, qəti qərar vermir. Nəyə görə? Xovfə min tağa yurduniyar dünyasının dəyişilməsindən qorxaraq. Səbəb nədir? əgər onu e, yerinə yetirərsə və yaxud da onu yerinə yetirməyə əzm eləyərsə, qəti qərar verərsə, nə olar? Dünyasına zərər gələ bilər. Dünyasına zərər gəlmə qorxusu onun nədir? Onu yerinə yetirməsinə mani olur. Ona görə insan bütün bu şeyləri tərk eləməlidir. Və e, zərər gəlmə, yəni e, başqa dünyasının dəyişilmə qorxusunu da yəni, atmalıdır, uzaqlaşdırmalıdır. Və həmçinin burada başqa yəni, faydalar da götürdük ki, insan yəni əzminə görə, yəni onu edənlə həm savab baxımından, həmçinin günah baxımından əzm edərsə, artıq qəti qərar verərsə, ondan sonra əməl gəlir. Əməldən əvvəlki mərhələ sayılır əzm. E, yəni onu etməsə belə etmiş savabı və yaxud etmiş günahı insan yəni əldə edir. E, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm e, Təbük döyüşündən qayıdanda deyir ki, sizin arxanızda elə kişilər var, vardır ki, sizə nə qədər yol göstərmir, nə qədər vadilər qət eləsəniz, onlar sizinlə bərabərdir. Həbəsəhumul uzru, yəni üzr onları saxlamışdır. Başqa rəvayətdə isə e, həbəsəhumul marad, xəstəlik onları saxlamışdır. Yəni, baxın, deyə, onlar baxmayaraq, yəni Mədinədə oturduqları halda, yəni o əziyyətə qatlaşan sahabələrin savabını əldə edirlər onlara illə şərakukun fil ərc, başqa rəvayətə gəlir ki, onlar əzirdə sizə şərikdirlər ə, yəni o həmən qətiyyətlərinə görə, yəni o savabı onlar əldə edərdi. Ona görə insan əgər o qətiyyət etməzsə, yəni qəti qərar verməzsə, ə, e, o savabdan da məhrum olur. Ona görə əgər insan hər bir şeyi əzm edərsə və sonra onun yerinə yetirməsi hər hansı bir mani ortaya çıxarsa, ə, e, deməli mani ortaya çıxarsa, yəni əgər mani olmasa, həqiqətən onun yerini yetirənlərdən olacaq idisə, deməli o savabı əldə edənlərdən olur. Deməli bu üçüncü oldu. Birinci bir də sayaq, yəni mühüm məsələlərdir. Allahın əmrini nə mübariz? Etmək, bilmək. İkinci, sevmək. Allahın əmrini sevmək. Və üçüncü, onu yerinə yetirməyə əzm etmək. Və dördüncü, əməl etmək. Dördüncü, əməl etmək. Və bu əzm məsələsində başqa məsələlər götürmüşdük. E, e, Nəfsi hesaba çəkmənin məqamlarını. Hər bir əməldən əvvəl e, nəfs hissi hesaba çəkməyin nələrini, məqamlarını götürmüşdür. Deməli, insan hər hansı bir işi etmək istədiyi zaman, nəfsi ona tərəfə hərəkətə gəldiyi zaman, yəni birinci baxmalıdır, o işə gücü çatır, yoxsa yox. Gücü çatdığı işdir, yoxsa gücü çatmadığı işdir. Əgər gücü çatmadığı işdirsə, yəni onu etməməlidir. Yox, əgər gücü çatdığı işdirsə, yenə etmir, yenə dayanır. Bu ikinci dayanmadır, ikinci məqamdır. Birinci məqam nəyə gələ baxır, gücü çatır, yoxsa yox. Əgər gücü çatırsa, ikinci məqam nədir? Yəni, baxır ki, onu yerinə yetirmək xeyirlidir, yoxsa onu tərk eləmək xeyirlidir. Əgər onu tərk eləmək xeyirlisə, tərk edir, yəni o etmir. Əgər yox, onu yerinə yetirmək xeyirlisə, yenə üçüncü dayanır, yenə etmir. Üçüncü, yenə fikirləşir. Yəni, baxır, yəni onu, özünü, o işi yerinə yetirməyə sövq edən, yönəldən, vadar edən nədir? Allah rizası, yoxsa tərif, şan-şöhrət, dünya malı. Əgər ikincisidirsə, başqa məqsədlərdirsə, onda etməməlidir. Niyə? E, niyə etməməli idi? Yadınızda salaq. Ha? Nəfs nəyə vərdiş etməsin deyə? Şirkə vərdiş etməsin deyə. Əgər nəfs şirkə vərdiş edərsə, o nəfsə Allahdan qeyrisi üçün əməl etmək asanlaşacaqdır. Və nə qədər nəfsə Allahdan qeyrisi üçün əməl etmək asanlaşır və bir o qədər də Allah üçün əməl etmək ağırlaşacaqdır. Hətta o insan üçün ən ağır şey nə olacaq? Allah üçün əməl etmək. Amma Allahdan qeyrisi üçün necə lazımdır həvəslə eləsin. Nəyə görə? Artıq nəfs vərdiş elədiyinə görə. Və ona görə də o insanlar ki, deyir, yəni haram yeyirlər və onlar heç vaxt halalı hiss eləmirlər. Halalın dadını bilmirlər. Və halala vərdiş edən insanlar elə ki, haram gələndə elə ki, boğazlarının bir tikan keçir. Yəni elə uda bilmirlər. Yəni o qədər o dərəcədə onu yəni ağır hiss edirlər. Bu üçüncü məqam idi. Amma dörd bundan sonra, yox, əgər e, yəni onu sövq edən bu şeylər deyil, Allah rizasıdırsa, yenə dayanmalıdır. Yenə baxmalıdır ki, həmən iş, köməkçilərə ehtiyacı olan işdimi, yardımçılara olan ehtiyacı olan işdirsə və yardımçılar yoxdursa, yenə, yenə etməməlidir. Yox, yardımçılara ehtiyacı olan işdir və yardımçılar varsa, onda edə bilər. Necə Peyğəmbər s.ə.v e, yəni yardımçılara ehtiyacı olan işdir və etmədi, etməməlidir. Buna dəlil olaraq Peyğəmbər s.ə.v Məkkədə cihad əmrini tərk elədi. Cihad əmrini nə etdi? Tərk elədi. Çünki tək başına olan iş olmadığına görə. Sonradan artıq nə vaxt? Bəlli bir məsələdir də. Və ona görə insanın müvəffəqiyyət qazanması üçün bu xislətlər ə, cəm olmalıdır. Bu, bunu da Hasan Rıbas Rahimallah sözünə görə alimlər nə edirlər? Şərh edirlər ki, Rahimallahu İmran e, vaqafə ində həmmihi. Yəni, Allah da o insana rəhm eləsin ki, o birinci düşüncəsində dayanar. Yəni, hər hansı bir iş etmək istədiyi zaman dayanar və Allah üçünsə irəliləyir, Allah üçün deyilsə, yəni irəliləməz. Yəni, görsən, burada ümumidir, amma onun görsən, təfsilatı başqa cürdür tək Allah üçün məsələsi deyil. Hətta birinci bacarıq. Ona görə deyilir ki, insan yəni, hər is yəni, etmək istədiyi iş bacarığında olmaya bilər. Hər bacarığında olan iş xeyirli olmaya bilər. Baxmaya bacarır, xeyirli olmaya bilər. Və yaxud da hər xeyirli olan iş Allah rizası üçün olmaya bilər. Və hər Allah rizası üçün olan iş yardımçılar olmaya bilər yardıma ehtiyacı olan iş ola bilər və yardımçılar olmaya bilər. Və ona görə insan hər hansı bir işdə müvəffəqiyyət əldə etməsi üçün, yəni bu xislətlərin yəni cəmlənməsi mütləqdir. Bu xislətlər olmalıdır. Kimdir nə vaxt müvəffəqiyyətsizliyə uğrayarsa, yəni bu xislətlərin hər hansı birinin olmadığına görədir. Və dördüncü nə gəlirdi? Əməl etmək. Əməl etmək. Bu məsələ... Dördüncü etmək? Hə bu məsələ Allahın hər bir əmrinə aiddir. Hər bir əmrinə, bəli. Məsələn, saqqal məsələsi. Hə. Gücü satmayacaqsa, ya eləyəcəksə, köməkçi olmayacaq, hansı bir... Yox, köməkçi, kömək ehtiyac yoxdur, saqqal toxunmursan, özü çıxır. Bildim fitnə evlər, fitnə öz köməyə ehtiyacı var. Məsələn, söhbət nədən gedir? Addan gedir. Yəni hə. hə, o ki qaldı başqa məsələlər, uzaq qaldı buna e, elə toxunmursan öz çıxır. Yəni, buna, yəni ondan da əvvəl güc məsələsi başqa şeydir. Yəni güc, məsələn, yəni bunu düzgün başa düşmək lazımdır. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki: "Və mə əmatukum bi fa'tu minhu mastata'tum." Sizə nəyi əmr eləmişəmsə, ondan gücünüz çatdığı qədər yerinə yetirin. Gücünüz çatdığı qədər. Fikir və əmrlər başqadır, qadağalar başqadır. Yəni əmirləri əməldir. Əmirlər nədir? Əməldir. Əməlin də nəyə ehtiya ehtiyacı var? Gücə, taqətə ehtiyacı var. Yəni güc olmasa, yəni Allah Teala gücü çatmayan işlə insanı yükləmir. Ona görə Peyğəmbər nə buyurur? Salli qaiman fe illem tastati fe qaidan. Yəni ayaq üstə namaz qıl, bacarmasan oturaraq, oturaraq bacarmısan, yan üstə Ə, görürsən necə aşağı düşdü də. Amma o ki qaldı qadağaya gələndə nə dedi? "Və mən nəhaytukum anhu fajtanibu." Sinədən çəkindirmişəmsə, ondan çəkinin. Demədi ki, gücünüz çatdığı qədər çəkinin. Çünki çəkinmək üçün haramdan çəkinmək gücə ehtiyac yoxdur. Yəni kimsə mən bacarmıram söhbəti yox qadağada. Ki məsələn mən siqaret çək çəkməməyə bacarmıram deyə, yəni götürmə. Zina etməyə bacarmıram, yox da içkini tərk edə bilmirəm. Yəni içkini götürməyə e, gücə ehtiyac var. Amma götürməməyə, tərk eləməyə gücə ehtiyac varmı? Sadəcə götürmə. Və ona görə Peyğəmbər qadağalar nə buyurdu? Mənim ki, bu qadağatda qırpılmasan, sadəcə toxunmursan, özü çıxacaq. Yəni, gücə ehtiyac yox. Yəni, gücə, yəni bunu basmaq lazım olsaydı, hə, olar demək olar. Dördüncü nədirlər? Dördüncü əməl etmək. Dördüncü əməl etmək. Ə, e, əməl də elmin bəhrəsidir. Əməl elmin bəhrəsidir. Əgər insan bilib əməl etməzsə, o elmi onun əleyhinə olar. Çünki Peyğəmbər sallallahu buyurur: "Əl-Qur'an hüccətun ləkə əv aleyke." Qur'an ya sənin lehinə dəlildir və yaxud da əleyhinə dəlildir. Əgər Qur'ana əməl etsən, oxuyub əməl etsən, bu sənin lehinə dəlil olacaq. Yox, oxuyub əməl etməsən, əleyhinə dəlil olacaqdır. Və ona görə, ə, e, yəni biləndən sonra, yəni ikinci məsələ qalır ona əməl etmək. Ona görə cəhalət bu baxımdan iki növə bölünür. Yəni bir var insan bilməməsi və ikinci isə yəni bilib əməl etməməsidir. Bu da cəhalət sayılır. Bilib əməl etməməsi nədir? Bu, ona əməl cahilliyi deyilir. Cəhlül əməl deyilir. Əməl nəyi? cahili. Buna alimlər nə gətirər gətirir? Məsələn, Quranda çox ayələr var. Məsələn, Musa aleyhissalam nə deyir ki, Əudu billahi ən əkunə minəl cahil. Mən cahillərdən olmaqdan Allah'a sığınıram. Bunu nə vaxt söylədi? O vaxt ki, qoyma ona dedi ki, Əsəddəq yuduna uzuvə, sən bizi ələ salırsan, isteyza edirsən. Yəni, Musa aleyhissalam bilirdi ki, isteyza etmək olmaz. Bunu bilir, elmi var idi. Yəni, deyir ki, mən onu etsəm, yenə cahillərdən oluram. Yəni ona görə istehza etmək, ələ salmaq nədir? Cahillik sayılır. Və həmçinin e, Yusuf, Yusuf aleyhissalam və illəm tasrif anni keydəhunnə asbu iləyhinnə və akun minəl cahil əgər o qadınların hiləsini məndən çevirməsən, mən onlara meyl edər və cahillərdən olaram. Yəni Yusuf aleyhissalam bilirdi ki, məsələn, bu iş e, fəhşişdir və haramdır, olmaz. Amma yenə Allaha yalvardı ki, o imtihandan, böyük imtihana onu etsin, qorusun. Deməli, bilmək başqa, və ha, biləndən sonra onun yəni düşməsi, harama yol verməsi və yaxud da etməməsi özünə sayılır. Yəni vacib etməməsi artıq özə əməl tərəfdən cahillik sayılır. Və həmçinin Allah Taala Nisə surəsi 17-ci ayədə buyurur ki: "İnnamə təvbətu aləllahi'llezine ya'malunəs-su'a bicehalə." Yəni Allah Taala yalnız o kəslərin tövbəsini qəbul edər ki, onlar nadanlığı, cəhaləti, bilməməzliyi ucundan günah işləyərlər. Nə deməkdir bu ayə? Ya bilə-bilə günah işləyən tövbəsi yoxdur. Var. Və onda bu ayənin mənası nə olur? Bu ayənin mənası olur ki, yəni Allaha asi olan hər bir kəs cahil sayılır. Baxmayaraq ki, alimdir, professordur, akademikdir, nə bilir kimdir, kimdir. E, demək, ayə onu bildirir ki, bu ayə əsasən yenə e, Qatəd Rahimallah deyir ki, əcmə as-sahabə, sahabələr icma edirlər ki, Allaha qarşı çıxılan hər bir asilik cəhalətdir və həmçinin icma ediblər ki, Allaha qarşı çıxan hər bir kəs, asi olan hər bir insan cahil. Baxmayaraq alimdir. Ona görə həqiqi elm nədir? Xəşiyyətullah Allahdan, yəni qorxmaqdır. Niyə görə məsəl ki, insan bilir, əməl etməməsi, etməyən də cahil sayılır. Ona, ona görə ki, ya o insan bildiyindən faydalanmadığına görə bilməyən dərəcəsində olur. O bilmir, eləmir. Bu da bilib eləmir. Yəni, nəticə etibarilə nədir? Eyni şey çıxır da. Hə, elə deyilmi? Və yaxud da o insan, yəni etdiyi əməlin, o günahın aqibətini, pis aqibətini bilmədiyinə görə, o pis aqibətini bilmədiyinə görə cahil sayılır. Ona görə Hüfzul ilmə İyad e, rəhiməllah buyurur ki, Lə yəzəllu alimu cahilən həttə yəmələ bimə alim. Yəni, alimdir, cahil olaraq davam edər, cahilliyində qalar, ə, e, bildiyinə əməl etmədikcə. Nə vaxt əməl edər, onda nə olur? Alim olur. Ona görə bu məsələ, yəni e, kim, kimlərəsə xüsusi insana yox, hər, hər bir insana, hər bir məsələni bilən insana nədir? Aiddir. Yəni artıq biləndən sonra artıq neçə dördüncü vacib məsələyə gəlir? Əməl etmək gəlir. Əməl etmək. E, bir də sayaq, birinci nə oldu? Allahın əmrini, bu əmrlərə qarşı, o tanımaq öz yerində. Bu Allahın əmrini etmək, əmrini bilmək. İkinci barəsi nə oldu? Sevmək. Sevmək. Üçüncü? əzm etmək, dördüncü, əməl etmək. Beşinci nə gəlir? Həmən əməli yerinə yetirərkən ixlasla, Allah rizasını ə, e, umaraq yerinə yetirmək və əməli sünnəyə müvafiq şəkildə yerinə yetirmək. Yəni, çünki bunlar olmasa, bu ikisi olmasa əməl nədir? Əməl qabul deyildir. Çünki bunların ikisi tərəzidir. Əməllər nə idi? Tərəzi. Biri zahiri tərəzi, biri batini tərəzi. Biri zahiri, biri də daxili tərəzi zahir tərəzi sünnədir. Peyğəmbər s.ə.v etdiyi kimi etməyə çalışmaq. Bu, zahiri tərəzidir. Və daxili tərəzi isə ixlasdır. İnnəməl əməlu bin niyyət və mə umiru illə liyəbudullaha muxlisinələhuddin. Bu nədir? Daxil tərəzi. Zahir tərəzi mən əhdəfə fi əmrinə və yaxud mən əmilə əməl leysə aleyhi əmruna fəvraddun. Kim bir əməl edərsə, o əməldə bizim əmrimiz yoxdursa, o nədir? O rəddir. Və ona görə bu olduqca mühümdür. E, insan hər bir əməl yerinə yetirdiyi zaman, yəni qəlbini yoxlaması kim üçün edir? Kim üçün edir? Məqsəd nədir? Əgər yəni başqa məqsədsə, qəlbini təmizləməli. Və sonra baxmalıyıq bu əməli Peyğəmbər salsam edib, etməyib və onu öyrəndən sonra biləndən Peyğəmbər salsam edib və necəliyində öyrənməli. Bu neçənci oldu? Beşinci oldu. Ha, bir də sayaq. Ay İslam. Bilmək, sevmək, əzm etmək, bir də qapıya sökülən qardaş, dördüncü nə oldu? Əməl etmək, beşinci, ixlas və sünnəyə uyğun əməl etmək. Həmən əməli ixlasla sünnəyə uyğun yerinə yetirmək. Altıncı isə nə gəlirdi? Qorumaq. Altıncı qorumaq. Əməlləri e, edəndən sonra da və edən vaxtı da e, onu batil edən şeylərini etmək, qorumaq. Hətta bu onu bildirir ki, e, e, hətta əməli düzgün şəkildə yerinə yetirmək kifayət deyil. İxlasla, sünnəyə uyğun yerinə yetirmək hələ kifayət deyil. Nə qədər ki, onu qorumadıqca. Edəndən sonra da əsas yenə məsələ qalır. Nə etmək? Onu qorumaq. qorumaq. Deməli, ümumən əməli batilən şeylərdən zikr olundu ki, riya. Riya hansı əməldə olarsa o əməli batil edir. E, və həmçinin bidət. Əgər bidət olarsa, Peyğəmbər dediyi formada olmazsa yenə batil edir. Və yaxud da hətta ixlasla və sünnəyə uyğun yerinə yetirildikdən sonra yenə batil edən şeylərdən e, etdiyin yaxşılığı, verdiyin sədəqəni etmək, başa vurma, başa qalxma. Allah Teala buyurur: "Ya eyyuhellezine amenu la tubtilu sadaqatikum bil menni vel ada." Ey iman gətirənlər, siz sədəqələrinizi əziyyət verib və başa qalxmaqla batil etməyin. Və həmçinin əməlləri batilən şeylərdən, ona görə burada qeyd edir, bir çox insanlar vardır ki, əməlləri pozan, batil edən pisliklər barəsində xəbərləri yoxdur. Və həmçinin onlardan insan e, etdiyi əməlinə görə Rəbbinə qarşı minnətçi olması. Etdiyi müəyyən əməllərinə görə nə etməsi? minnət eləməsi, Rəbbinə minnət eləməsi. Yəni, çox böyük bir şey edəndə kimi, yəni etdiyi əməli ilə Allah qatında nəyəsə layiq olduğunu yəni hesab eləməsi. Yəni, insan heç bir şeyə layiq ola bilməz. Çünki Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, insan e, yəni həddi bula çıxan gündən e, ölən günə qədər bütün vaxtını səcdədə keçirsə, heç bir nemətin yerini verə bilməz. Bir nemətin. Yəni, o ki, qaldı o qədər neymətlər. Ona görə heç vaxt layiqlik məsələsi layiqli ola bilməz. Əgər Allah Teala bizlə, yəni hər birimizlə layiq olduğumuz şəkildə əgər davranarsa, hamı həlak olar. Ona görə layiqsən, bəzi bəzən söz, yəni ona layiq olan verilsin deyilir də. Bəzən insana gözəl söz kimi gəlir. Onun əksində bu, əslində bu nədir? Qarğışdır. Sən deyirlər, Allah filan kisə layiqını versin layiq ola. Belə deyəndə layiq olduğunu versin də. Əgər layiq olduğunu Allah Teala verərsə, ham batar. Çünki Allah Teala insanları cənnətə daxil etməsi nəyə görədir? Rəhmət. Rəhmətinə görə. Amma cəhənnəmə ədalətinə o layiq olduğuna görə. Heç kim, yəni, e, əgər layiqlik baxımından götürülərsə, heç kim cənnətə layiq olunməz. Çünki Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Yəni, bilin ki, sizdən heç kəsi öz əməli etdiyi əməli cənnətə daxil etməyəcəkdir. Və soruşurlar, ya Rasulullah, hətta səni də mən? Deyir, hətta məni də. Əgər deyir, Allah xalə məni öz rəhməti altına al almasa, illə ən yətəğəmmədən yallahu bir rəhmət. E, və ona görə insan nə qədər, yəni əməl etməsinə baxmayaraq, e, hidayətin kərlərinə getməsinə baxmayaraq, yəni elmin hər hansı bir dərəcəsinə çatmasına baxmayaraq, yəni heç vaxt özünü dəyər sahibi hiss eləməməlidir. Çünki bu qəlbdə yaranan xəstəlikdir. Yəni, maşallah, yəni mən özümə görə bilirəm və yaxud da, məsələn, əməllərim var, heç filan kəsə ki, onu da eləmir, məsələn, belə bir hisslər çox, yəni, təhlükəli hisslərdir. Nə bilirsən, filan kəsin nələri var? Hə, ona görə insanları da, yəni, zəiflədən və xüsusən də, yəni, həmən dövründəki insanlara baxmasıdır. Əgər bir insan e, dörd namaza gəlirsə, deyir ki, filan kəs 3 namaza gəlmiş. Məsələn, 3 namaza gələn deyir ki, filan kəs 2 namaza gəlmiş. Heç bir namaza gələn deyir ki, filan kəs namaza gəlmiş məsələn. Yəni bu cür baxmaq nədir? İnsanları zəifləmir. Ona görə insan, yəni e, irəliləmək üçün, imanda qalxması üçün həmişə onlara, yuxarıda olanlara, sələflərə baxmalıdır. Ölənlərə keçmiş salih sələflərə baxmalıdır ki, özünü tanıması üçün, özünün yerini bilməsi üçün. Amma ətrafa baxsa, görür ki, ətraf əlbət fitnədir və e, zəifçilikdir. Onda insanda arxançılıq yanaşır, yaranır və o, o, o qapıdan da yəni şeytan insan necə lazımdır, yəni ovlayır. Ona görə bu mühümdür. Çünki sələflər, yəni baxmayaraq gecələri ibadətdə, gündüzləri orucda idi, onlar heç vaxt özlərini heç bir dəyər sahib hiss eləməzdilər. O dərəcədə çalışmaq, çünki nəyə görə bunlar nədən irəli gəlir? Bunlar, yəni Allahı tanımaqdan irəli gəlir. Allahı insan tanıdıqca nə olur? Artıq bilir ki, yəni biz nə qədər ibadət eləsək də, Allah Teala daha böyüyünə, daha əzəmətlisinə layiqdir. Amma biz onu heç yüzdən birini eləmirik. Nə qədər eləsək də, onlar o cür idi. Amma bilsən, insan Allahı tanımayanda, Allahı tanıması zəif olanda elə bir, bir iki rəkat namaz olmaqla elə bir çox böyük şeylər məyir. E, və bu neçənci oldu? 6-cı. Deməli, 6-cı əsas nədir? Pozan şeylərdən etmək, qoruma. Və pozan şeylərdən də yenə, e, yenə alimlər zikrə qeyd edir ki, e, Peyğəmbər salsanın sözünün qarşısına söz qoymamaq. Necə ki, Allah Teala Quranda buyurur, Həcrə surəsində, Ya yuhəllədin əmənu, lə tərfəu asvatuhu fəvqə savtin nəbi, və lə təcəru ləhu bil qavli kəcəri ba'dikum li ba'din, ən təhbata əməlik və əntum lə təşurun. Yəni, iman gətirənlər, siz səsiniz Peyğəmbər səsindən yuxarı qaldırmayın, və öz aranızda bir-birinizi çağırdınız ki, onun adı ilə çağırmayın və özünüz də istətmədən əməlləriniz nə olar? Puç olar, batil olar. Və bu həyatında ikən səhvi qaldırmaq əgər batil edilirsə, bu həvəfatından sonra onun sözünün e, qabağına başqa söz qoymaq və yaxud da başqa sözü onun sözündən yuxarı qaldırmaq mənlə də əmələ, əməli batildən şeylərdən yəni qeyd olunur, yəni zikr olunur sayılır və ona görə Peyğəmbər salsan sözü gəldiyi zaman onun qabağına heç bir rəy, heç bir görüş, heç bir qiyas, heç bir fikir qoyula bilməz. Və həmçinin yəni, qeyd olundu ki, yəni, əməllər bahsilən şeylərdən bu çox təhlükəlisidir. Ə, Allah qorusun hər birimizi. Ə, Peyğəmbər salsan buyurur ki, ümmətimdən elə, elə bir insanlar tanıyıram ki, onlar qiyamət günü dağlar qədər, dağlar qədər əməllərlə, dağlar qədər həsənətlərlə, sahablarla gələcəklər. Allah-u Teala onların sahablarını havada uçan toza döndərəcəkdir və e, Soldan radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulallah, sıfhum ləmənə və cəllihim lənə, onlar bizə vəsf elə, onlar bizə bildir ki, biz onlardan ol olmayaq. Və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, əmə innəhu, innəhu ixvanikum, onlar sizin qardaşlarınızdır. Və onlar sizin dilinizdə danışır. Və hətta siz gecə namazına qalxdınız ki, onlar da gecə namazına qalxırlar. Amma problem nədir? Və ləkinnəhum idə xaləv bi məharimilləhi təhəqvə. Lakin onlar haramlarla tək başına qaldıqları zaman onu işləyərlər. Həqiqətən bu hədis çox təhlükəli, çox qorxulu hədisdir. O qədər əməllər, dağlar qədər əməllərin havada uçan toza dönməsinə səbəb nədir? Yəni, tək qalanda, tək başına qalanda harama düşməsi. Asanlıqla harama düşməsi. Yəni, insanlar arasında, maşallah, e, bir qardaş deyən, qulağından iman tökülür. Ha. Amma ə, e, qapılar bağlanandan sonra nə olur? Artıq edir. O günahlara yol verir. Və bu da çox təhlükəlidir. Ona görə ki, o insanda o dərəcədə, yəni yəni dini nazikdir ki, dini zəifdir ki, yəni elə bir ki, Allahı e, gözləmir, Allahın nəzarətini özünü istəmir. Yəni tək təkliyə düşən kimi artı nədir? O günaha yol verir. Ona görə bu günaha asanlıqla insanın düşməsi nədir? O qədər, o dərəcədə, yəni dağlar qədər əməllərin, savabların, yaxşı əməllərin e, havada uçan tozu dönməsindən səbəbdir. Allah hər birimizi qorusun. Və axirincisi namaz olacaq, yoxsa? Namaz azan indi veriləcək. Altı hə, göstərmişdim. Hə, və axirincisi göstərək qısa olaraq. Axirincisi nədir? Haqq üzərində sabit olmaq və ə, e, pis sonluqdan qorxmaq. Yəni, bu da olduqca mühümdür. Çünki sələflərin əsas yəni, qorxudan məsələlərdən biri də yəni, sonluq idi. Yəni, o baxmayaraq o dərəcədə ibadətləri, o dərəcədə əməlləri yenə onları narahat edən, onların elə bir yataqlarını narahat edən sonluq. Çünki bunlar nə adlandırılır? Allahın elmi. Yəni bu məsələ Allahın elmində. Heç kim bilmir. Heç kimin qarantisi yox necə öləcəyinə. Heç kəsin qarantisi yoxdur. Yəni insan heç vaxt özün üçün yəni zəmanət verə bilməz ki, məsələn mən məsələn pis olaraq öləcəyəm və ya yaxşı olar. Heç bir ehtimal yoxdur. Əgər insan bunlardan birini tərcih edərsə, heç bir dəlil olmadan, deməli boş-boşuna tərcih etmiş olur. Ona görə insan bilmir və bilmədiyinə görə də heç vaxt arxayın olmamalı və qorxmalıdır. Çünki yəni o an ağır anlardan biridir və Peyğəmbər sallallahu hədisdə buyurur ki, yəni ə, e, ölümün ağır anları var. İnnelil maut ilə səkara. Səkratul maut deyilir də. Səkratul maut yəni ölümün ağır anları. Yəni elə bir anlar, ağır anlar ola bilər, insan deyir, e, yəni inkar eləsin və yaxud şəkk eləsin və bununla deyir, əbədi cəhənnəm qazana bilər. Həmən ağır anlar. Çünki e, insana ən zəif düşdüyü andır və şeytanın bütün gücünü toplayaraq, yəni axır momentdir, e, Adəm evladını istəmir ki, dünyadan iman üzrə köçsün. Və bu çox təhlükəlidir. Və ona görə bu insan bunları, bu şeyləri biləndə həmişə nə olur? Öz hayında olur özünü qorumağa, özünü üçün ağlamağa çalışır. Və başqa kimsə də azıbsa da onları, yəni onlara rəhmi gəlib onları çıxartmağa çalışır. Amma yoxsa insan bunlar bilməyəndə görürsən ki, ağzını açır, belə necə gəldi, plan kəs belə, plan kəs nə bilim, təkbir məsələləri. Yəni bu insan bunlar dərk eləmədiyindən irəli gəlir. Yəni o insan atır sözləri. E, bəlkə də kim bir insan kafir deyil, atdı, yaxşı, bu, bu sözlər boşa getmir axı. Bunlar hamısı günah olaraq toplanır. Və günahlar da insan ölümünün sonunun pis qurtarması səbəbidir. Ona insan qorxmalı, yəni kimsə garanti verə bilər ki, o müsəlman olaraq öləcəkdir. İbn Əbu Rabba deyir ki, mən ə, e, ölüm ayağında olan bir insan yanına daxil oldum, ona təlqin edirlər, lə ilə illallah. Nə qədər dilə lə ilə illallah deyir, o deyir, axırda deyir ki, o buna küfür edir, bu sözə. Və bunun üzərində də öldü. Sonra soruşdum ki, o nə idi? Deyir ki, ə, yaş idi, çox içki içən idi. Yəni, baxmayın, müsəlman idi, yəni, ondan əvvəlki halı. Amma nədir? Ə, yaş idi, Hə, və sonra bundan sonra çəkindirərdik günahlardan çəkinin. Çünki onun bu hala düşmə səbəbi nə oldu? Hə, yəni günahlar, tək əyyaşlıq da başqa günahlar da həmçinin. Yəni günahlar bir onun insanın pis qutarmasına, sonunun pis qutarmasına yəni nədir? Yəni səbəbdir. Ə, hə, və ona görə insan belə şeylər biləndə artıq, yəni öz üzərində işləməyə, özünü daha çox qınamağa və özündən də öz halına daha çox yanma. Həqiqətən belə olarsa, insan öz üzərində işləyərsə, və özünü daha çox yəni e, halı e, maraqlandırarsa, narahat olarsa və bu cür artıq insana ixlas yaranır və Allah üçün əməl etməyə çalışır və sonra da onun əməlinə görə də, ixlasına görə də ətrafa nə olur? Ətrafa bərəkət yayır. Amma o ki, qalı insan heç özünü unudurur. Heç özündə bir əməl yoxdur və başqalarına başlayır ki, vermək, filan kəs belə getdi, filan kəs belə gəldi. Vallahi bu insan həqiqətən cahilliyinə irəli gəlir. O artıq danışmırlar. Ola bilər insan ki, həqiqətən insan küfür içərisində görürsə də ə, uzaqlaşır, tutarır da, amma artıq danışmır. Amma o ki, qaldı insan bir, yəni, bilmədiyi halda görürsə, özü artıq danışdıqda nə olur? Özünü unutmağa başlayır. Və bu da çox təhlükəlidir. Hətta Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, "Mə dalla qawmun ba'da hudan ba'da hudan illə utul cədə." Yəni hər hansı bir qövmin hidayətə gəldikdən sonra, yəni onların zəlalətə düşməsinə səbəb e, boş mübahisələrə girişməsi olmuşdur. Və buna əsasən Zuhr Rəhimolla deyir ki, Allah Teala bir qövmə xeyir istəyərsə, bir kəsə xeyir istəyərsə, deyir, bax ki, verin, ona əməl qapısını açar, mübahisə qapısını bağlayar. Allah Teala bir bəndəsinə, quluna xeyir istəsə edər, əməl qapısını açar, boş mübahisə qapısını bağlayar. Əgər ona xeyir istəməzsə, mübahisə qapısını açar, əməl qapısını edər bağlayar. Yəni ona insan baxmalıdır. Mənə hansı qapı açılır? Mən Allahın xeyir istədiyi kimsələrdənəm yoxsa xeyir istəmədiyi? Aydın inşallah. Allah təala şifanə etsin. Sallallahu əleyhi və səlləm.